LDK 2030. Sveiki, mėly klausytojai. 2030.ldk vėl kartu su jumis ir iš tikrųjų miela ir smalsu būtų išgirsti ir jūsų nuomonę. Savo nuomonę jūs visuomet galite pareikšti Facebook'o tinklapyje 2030.ldk arba e, atsiųsti tiesiog elektroniniu paštu E, savo žinutės, pasiūlymus, jeigu jūs nenorit skelbti e, tiesiog Facebook'o tinklapyje. Taigi mes turime sekančią laidą, kur paliečiam laikotarpį, nuo kurio Lietuvos toj tradiciniai įprastoj istorijai mes viską pradedam skaičiuoti. Tai sakykime, pirmai lietuviškai operai ten 75-76 metai, lietuviškam spektakliui 100 metų pirmajam. Ir jeigu mes pasižiūrėsime, mes susidursime, kad viskas, kas pirmai lietuviškai, yra tik tai 100 metų, kas pagalais per istoriją turinti tik tai 100 metų. Svarbus tas laikotarpis, tačiau tai tik mažas, mažytėlis laikotarpis ilgoje tūkstantmečių Lietuvos istorijoje. Ne šimtmečio Lietuvos, o tūkstantmečių. Ir e, jeigu mes pasižiūrėsime į visus tos tūkstantmečius, mes negalime atplėšti ar išskirti vieną kažkokį tai įvykį. Be abejo, tai yra kažkokio tai pokyčio kintamasis evoliucijos, e, kokybinės, kiekybinės evoliucijos judėjimas pirmin iš praeities. Ir todėl pasakyti, kad pirmai lietuviškai, sakykime, operai 75 yra savotiškas apiplėšimas lietuviškos istorijos, nes, sakykime, mūsų sutartinės yra kelių tūkstantmečių senumo ir panašiai mes paliesim galimai, kai apie senąją pasaulyje žiūro mūsų kalbėsime. Viena iš laidos laidų ir mūsų senąjį muzikinį paveldą, kuris pranoksta visas operas. Tevinė, kaip ir tėvai, mes visi žinom, netiminėja iš savo vaikų priešingai duoda. Atiminėja tik tai patėvis, pamatė, vagis, pavergėjas, kitokie okupantai. Ir žodžiai, kurie yra iš 20 amžiaus vidurio, 20 amžiaus pradžios, lietuvi. Tebūnie tau pirmaisiais tėvas ir motina, bet virš jų tebūnie tau tavo tėvynė Lietuva. Apibrėžia valstybę, kurioje tauta šeimininkavo. Ir mažas tarnautojų kiekis Beje, šiandien apie tą laikotarpį, kurį kalbėsim, tai yra nuo 1941-1942 metų žemyn iki 26 metų. 1939-1940 tas mažas tarnautojų kiekis ir išdavė tevinę. Vienas iš jų buvo Antanas Metona. Pastarieji buvo tik priedas prie jos, ne priešingai. Ir tai parodo ir praeitai laidoj, kalbėjom apie pokario kovos, mes matom, kad pokaryje viena dalis šaukia už Atlanto laikykitės, broliai ir sesės, kita judėkim kartu su procesais prasidėjusiais. O tauta, tautos žiedas žuvo Sibirė, tremtyje, miškuose. Ir mes matom Lietuvą, kuri buvo kūriama šimtmetį nuo Jono Basanavičiaus, galim sakyti, laikų. E, kurios istorija be abejo svarbi, kurią dabar paliečiam, bet jinai nėra vienintelis laikotarpis. Mes matome, kad jinai miršta. Mes matom, kaip dinksta žmonės šiai dienai. Mes matom, kad ta kaimo kultūra, su kuria mes susitapatinom XIX amžiaus pabaigoje, XX amžiaus pradžioje, žuvus kaimui pokario laikais, kolektivizacijos, industrializacijos ir kitokių zacijų procesijų eigoje miršta ir galimai su to, su ko mes susitapatinom, yra tik tai senas kokybinis tarpsnis, bet ne visa Lietuvos istorija, visa ta Lietuvos energija, visa ta jėga gyvybinė, kuri teka kalboje, mūsų mintyjame. Taigi, Lietuva, kad nenumirtų, tą pajutę ir 1949 metais užjūrio lietuviai e, suvokia, kad galimai už tą Lietuvą, už buvimą lietuviu, e, reikės tęsti ilgą kovą, paskelbė e, garsėje lietuvių hartą. Ir vienas iš pagrindinių e, kuriejų tos hartos buvo Krupavičius, kur, kurio įtakoj galima, kurio ūkinio mintymo įtakoj ir formavosi, kūrėsi tas metoninė Lietuva. Ir harta, kurią jis ruošia, tai buvo, galim sakyti, paskutinis jo žingsnis, bandymas ir kitų asmenų, kurie gyveno smetoninėje Lietuvoje, išlaikyti tą senąją Lietuvą. Ir e, be abejo, aš ją pasidalinsiu. Tai yra protestas prieš lietuvių tautos genocidą, kurie nuomet vykdė okupacinis komunistinis režimas. Ta harta buvo, kaip aš jau paminėjama, tos lietuvių dalies, kuri yra išeivė ir kuri iki pačiai dienai dėje negrįžta į Lietuvą galimai vieną gražią dieną jinai sugrįž. Taigi, e, perskaitau jos turinį tekstą. Tauta yra prigimtoji žmonių bendruomenė. Pasaulyje pasklydę lietuviai sudaro pasaulio lietuvių bendruomenę. Lietuvis lieka lietuviu visur ir visada. Savo tėvų išlaikytą lietuvių tautos gyvybę lietuvis perdoda ateities kartoms, kad amžinai gyventume. Kalba yra stipriausias tautinės bendruomenės ryšys. Lietuvių kalba lietuviui yra tautinė garbė. Šeima yra tautos gyvybė. Tautinė kultūra yra kelias į tarptautinį pripažinimą ir bendravimą. Valstybė yra aukščiausioji tautinės bendruomenės organizacija. Valstybinė nepriklausomybė yra tautinės kultūros ugdymas ir išlikimo sąlyga - darbų, mokslų, turtų ir pasiaukojimų. Lietuvis kovoja, kad apgintų ir išlaikytų nepriklausomą Lietuvos valstybę. Mokykla yra tautinis, tautinės dvasios žydinys. Tautos istorija yra geriausia tautos mokytoja. Tautinis solidarumas yra aukščiausioji tautinė darybė. Lietuvio santykis su nelietuviu nustato artimo meilę ir pagarba kiekvieno žmogaus laisviai, garbiai. Tai yra pagrindas e, užžiūrio lietuvių, pavadinkim. Ir galimai turinio e, didžioji dalis tinka ir šiai dienai Lietuvai pakliuvus į naują valstybę, e, Europos Sąjungą, kurioje šitos vertybės, kurias ką tik jūs išgirdote, yra labai akivaizdžiai neigiamos, net žodis tauta yra bandomas pakeisti į naciją, nacionalinis ir mūsų kalba, kuri yra tautinė ne tik tai garbė, bet ir ehm, mūsų, sakykime, tūkstantmečių paveldas ir tur, turtas. E, tai yra šalinama irgi beveik iš visų įstaigų, e, latiniškai viską pervadinant, prancūziškai, angliškai ir panašiai. Ir norėtųsi be abejo, kad didžioji dalis šito teksto, šito turinio e, būtų galimai bendram kažkokiam tautiniam susirinkime, susitarime peržiūrėta ir lietuviai, kaip akivaizdoje naujos imperijos, kurioje mes atsidūrėm, galėtum kažkokią tai panašų tekstą į šitą hartą paruošti visi kartu. Ir be abejo, klausytojų, kurie girdi šitą laidą, aš paprašyčiau atsiųšti, atsiųsti elektroninių paštų pasiūlymus į laisvąją bangą, į studijos adresais elektroniniais arba telefonu paskambinus gal užrašys ir galbūt visi kartu mes pagimdysime tekstą, e, tiksliau gairias, e, gairias, kurios padės mums išlikti šitam naujam kosmopolitiniam pasaulium kaip lietuviams, kaip e, tautai ir kaip tautai turinčiai valstybę, o ne tautai išnykstančiai naujoj valstybė kažkokioj tai kosmopolitiniai valstybei. Be abejo, jeigu mes nutarsim, kad mums laikas išnykti ir kad mes e, savo darbą kaip tauta, kaip asmenys atlikom, tai ką čia ir be kalbėti daugiau. Taigi, e, antroji daly. E, aš norėčiau perskaityti Oskaro Milašiaus mintis ir to pačio Mykolo Krupavičiaus daugiau galbūt minčių pasidalinti ir Kazio Pakšto programą, e, kuri buvo kaip ir saugikliai, kaip apsauga nuo tų procesų, nuo tų virsmų, nuo tų sukretimų, kurie jie išvelgia, kad mūsų ištiks, mūsų kries ir e, tie, kas išliks, e, kaip praeitoj laidoj e, vienas iš partizanų sakė, liks arba plienas, arba rūdis. Ir jeigu lieka mūsų gyvenime rūdis, kurie kaip koks e, nereikalingas daiktas, e, skaitant tas biurokratinis galimai aparatas, E, tiesiog reikia paimti, nugriepti ir palikti tik tai tai, kas yra iš tikrųjų vertė. Ir ta vertė tikrai niekada nematuojama pinigais, ta vertė matuojama tikraisiais turtais, kurie yra žemės ir žmonės. Ir e, akivaizdoje e, tos galbūt per didelės meilės tik tai nuosavybei žemės o ne energetiniai, pavadinkim, sampratai, energetiniai, kur e, asmenų grupė susijungusi į tautą e, transformuoja, perverčia viską į klėstėjimą e, ir priklausomai nuo aplinkybių viską keičia. Tai tos pamokos, kurias mes išgyvenom pokaryje, karo laikotarpį, tai yra visam laikotarpį nuo 38 yra mums puikiai pamoka. Taigi, po pertraukėlės Oskaras, Oskaro Milašiaus mintis ir kitos. Būkime kartu. LDK 2030. Kągi, mėly klausytojai, antra dalis ir joje aš pradėsiu nuo įspėjimo mūsų tautai, e, mūsų anometiniai valstybei, valstybininkams, e, kurį Oskaras Milašius e, pra, pra, pranešė 1936 metų iš 36 į 37 metus Paryžėje, ambasadoje. Ir e, po to tik tai žmonės jų užrašė, į knygą įtraukė vienas iš diplomatų e, savo šitą pranašystę ir e, ją reikia visiems lietuviams, visai mūsų tautai žinoti. Ta įspėjimą. Esame išvakarėse karo jei dėl padarinių ir pasiekmių baisumo dar galim jį vadinti karu. Greičiau dėrėtų jam pasaulio ar bent žemės kataklizmo vardas. Viskas prasidės, kai vokiečiai užpuls Lenkus. Lenkai laikysis neilgai, kaip neilgai tvers ir jų ginstoja prancūzai. Vokiečiams pergalė eis po pergalės. Užims jie visą vakarų žemyną, kol viena koja atsirėmė Balkanuose, kita Skandinavijoje kirs lemtingą smūgį Rusijai. Čia po neilgos sėkmės prasidės kelias atgal, nes Rusijai pagalbos ranką išties Amerika. Ir nelaimė bus vadintis vokiečių, kaip lygi tol negandas būti žydų. Vokietija bus paklubdyta ir padalyta, ateis keista taika, taikos vardo neverta. Bus didelė priespauda, visuotinis nepasitenkinimas ir nusivylimas, jog savaime nusiplaus gėda nuo vokiečio už karo sukelimą. Prasidės nesiliaujantis ginčiai, dažnų klausimų, vieni sakys, kad tai vidaus reikalas, kiti tvirtins tarptautinis, daug žmonių žus savo žemėje, daug bus išvežta į vakarus, dar daugiau į rytus, bet negando metams praėjus lietuvių tauta atsigaus ir Europoje atliks moralinį vaidmenį kaip antikos laikais Atenais. Tas keistas nuolatinių ginčių metas taip įkyrės, kad atrodys padėtis beviltiška ir nebėra išeities. Tuomet viską išspręs menulis. Pusė jo nukris ant centrinės Rusijos ryčių, apimdamas plotą maždaug 70 milijonų žmonių gyvenimą. Ir taip jį nusiaups, jog ne žiolelė nebedyks. Menuliai nukritus išsivados visi, kas bus likęs gyvas ir užeis ilga, gal tūkstantmečio metų taika. Bus atsižadėta fizinės jėgos ir paklūsta moraliniam autoritetui. Tačiau tas autoritetas nebus Romos popiežius. Taip aš regėjau. Negandos metams praėjus, lietuvių tauta atsigaus ir Europoje atliks moralinį vaidmenį kaip antikos laikais Atenai. Ar girdi tavo širdis? Ar supranti? Ar sujungi? Ar esi? Išgirs, kad ėjos ar matos metas. Vėliava vėl iškelta, žmogus jau laisvas laisvas nuo baimių ir grandinių, laisvas kūrybai, stokis, spindėk sauliai, visoje jos jėgoje, savo jėgoje, savasty, tautoje. Šviesk žmogau, visą savo galybę ir esybę dabar. Apžvalgai, pamastymui, bėgdamas metoną. Antanas Metona, tuometinis Lietuvos prezidentas, galbūt mąstė, kad tokiu būdu išgelbės vyriausybę, bet apie žmonės turbūt mažiausiai mąstė. Kaip vyriausiasis ginkluotas, ginkluotų Lietuvos pajėgų vadas ne tik nedavė įsakymo nuometiniai kariuomeniai priešintis agresijai, bet net pabūgo per radiją kreiptis lietuvių tautą ir pranešti jai tragišką naujieną. Lietuva okupuojama. Einas Lietuvos Respublikos prezidento pareigas, ministras pirmininkas Merkys savo bailumų pralenkė ir patys Metoną prezidentą. Per Kauno radiją jis tokiais žodžiais mygdė lietuvių tautos kovos dvasę. Turėdami galvoj pagrindinius gyvybinius mūsų tautos gyvenimo reikalus, būtent taikaus ir ramaus kūrybinio darbo būtiniausias sąlygas, mes turime vertinti ir šią naujai susidariusią situaciją. Sovietų sąjungos kariuomenės naujų dalinių atvykimas į Lietuvą yra įvykęs kaip tik dėl pačios Lietuvos ir Sovietų sąjungos didesnio saugumo sumetimo. Todėl ši kariuomenė pas mus atvyko kaip draugiška sąjunginė kariuomenė. Neįsiveržė, okupavo, ar kitais būdais išgavo pasižadėjimą, o atvyko. Lietuvos valstybės ir jos gyventojų saugumą užtikrinti. Ši Lietuvos biurokratų tiksliau valdžios vyrų išdavystę palengvino įvykdyti e, 30, sakykime, procentų Lietuvos tautos, Lietuvos valstybės sunaikinimo. Ir apie tą sunaikinimą, apie tą, sakykime, okupaciją be e, Oskaro Milašiaus nujautė ir toks verslininkas, taip pavadinkim, e, Kazio Pakšt, Kazys Pakštas kuris 1938 metais visas ministerijas buvo išvertęs raštais, įspėjimais, prašymais. Ir galimai tie prašymai, įspėjimai E, kur viena iš minčių buvo, kad Lietuvą reikia iškelti ir, ar į Latinų vieną iš Amerikos šalių dalį, nedidelį kiekį Lietuvos gyventojų, ar į tai Madagaskarą, kad išliktų, sakykime, genetiniai kažkokie tai dalykai, kultūriniai dalykai. Be abejo, vyriausybė juokiasi galimai anuomet iš šios šių Kazio Pakšto pamastymų 38 metais įteiktų. Aš perskaitysiu jo mintis, kuriomis e, jis apibrėžia ateities gairias, kuriomis mes turėtumėm judėti. Dora sarmata. Būtinai privalu ją pakelti. Nes karams bei revoliucijoms praužus per mūsų šalį sarmata dingo. Dorinis pakrikimas ardo ypač tą jaunimą, kuris neturi stiprios ideologijos pagrindų. Antra, politinis nusistatymas. Privalu stot liaudės pusėn, būti demokratais. Demokratija atveria didžiulių galimybių, ko plačiausiai pasireikšti visos tautos iniciatyvai. Ir kai visa tauties tauta mokės tinkamai šiomis galimybėmis pasinaudoti, ji taps nenugalima. Svarbu ugdyti tokią sarmatą, kuri neleistų sveiką patriotizmą tapatinti su zoologiniu nacionalizmu. Trečia, tautinis išvalgumas neišmintinga valdžia, kuris kesta dienos reikalose. Būtinas išvalgumas. Neplaninga emigracija pakštas pavadino sopuliu kurį privalu gydyti, jos negalim palikti savygai. Būtina imtis priemonių emigracijai mažinti ir jai organizuoti pagal moderniosios kolonizacijos reikalavimus. Taigi, mėly kolonistai, užryje gyvenantis lietuviai, kolonizuokit Lietuvos garbiai ir naudai tiek Anglija, tiek Amerika, tiek Rusija, tiek Lenkija, tiek šalia esančios valstybės. Šie yra paksto, pakšto žodžiai. Trečia. Ketvirta - veiklumas. Būtina išugdyti lietuvių tautos veiklumą, nes žemė pažadėta aukštos iniciatyvos tautoms. Dėl to yra mūsų kartos pareiga iš rytų paveldėtą fatalizmą pakeisti vakarams įgimtą iniciatyvą. Ja išvystyti gali jūra. Penkta - švietimas. Veiklumas be švietimo nedaug reiškia. Piliečius reikia geriau išlavinti. Galingas protas sujungtas su dora nežino pralaimėjimo. Kultūrinė autonomija. Šešta. Kertiniu tos autonomijos akmeniu Pakštas siūlė švietimo sistemą sutvarkyti kaip Olandijoje, Šveicarijos kantonuose ar Kvepeko provincijoje Kanadai. Septinta menas. Pakštas sielojas, kad valstybė mažą daro menui puoselėt. Kauno opera, neskaitant Širlionio galerijos, yra vienintelė meno įstaiga, kuris svetimtaučių tinkamai pristato mūsų tautai. Aštunta. Sveikatingumas. Kurt gali tik fiziškai sveika tauta. Piktų priešų pakštas laikė alkoholizmą. Stiklelių tuštinimas - baisiausiai pragaištingas paprotys. Tiesiog pakviesiu klausytojai nuo šiol stiklelių nebetuštinti, būt blaiviems. Devinta. Sugyvenimo formas jos menkos, ypač tinga džentelmeniškumu. Pasak pakšto, nereikia mums dvarponiškų manierų, bet padarios sugyvenimo formos, kuri pakeltų į pasaulio garbingų eilės, jis bus be ne vienintelis, kuris nujautė tragediją. Kiti tuomet pakšto tų šių minčių, kurias jūs dabar girdėjote 38 metais išvardintų, visi didžioji dalis išsijokia. Mūsų menkystos susigūžusios siauriuose keutose prie savo biurokratinių stalų visą savo energiją naudoja tik tarpusavio rietinomis iki pačiai dienai. Pamėgink kokią originalesnę mintį išreikšti, to jau pakampiu rašyvo sumaišys su žeme. Po profesoriaus pakšto mirties rašė jo kolega Stepanas Kolupailam. Ir kitas asmo, e, kuris prisidėjo prie lietuvių hartos parašymo, tai Mykolas Krupavičius, e, miręs 1970, gimęs 1885 metais, jo žodžiai tautos istorija yra geriausia tautos mokytoja. Ir tas pokario laikotarpis tikrai buvo įtakotas jo, jo žemės pradėta reforma ir įstatymais, kurie aiškiai pasižymėjo socialinio teisingumo principais ir padėjo pagrindą tai smetoniniai, tai pavadinkim, Lietuvos valstybei. Ir iš tikrųjų būtent Krupavičius daugiau sukūrė tą ūkinį pagrindą, o smetonai ir kiti tautininkai tik ideologinį, bet be jo nebūtų išsilaikiusi ir ta ideologija, kaip matom šiandien. Įstatymas, kurį priėmė, numatė naujakuriams dalymosi žemės fondo paimti, kuri priklausė cariniai vyriausybei, kuri buvo konfiskuota 1863 metais ir perduota kolonistams. Panašiai. Taigi, jisai grubiai išdalino apie 420 tūkstančių hektarų susikauputo žemės fondo be žemių ir mažažemiams valstiečiam, valstiečiams. Iš viso buvo e, kaimų vienkėmiams išskirstyta 1 632 tūkstančiai hektarų pats Krupavičius aiškino, kad ši žemės reforma bus naudinga visais atžvilgiais - ir socialiniu, ir politiniu, ir nedoriniu atžvilgiu. Socialiniu bus panaikinta socialinė neteisybė, kuri buvo visokių valstybių ir net žmonijos nelaimių pradžia politinių. Sukursime tvirtą valstybę į ūkinį pagrindą, rusai rėmėsi dvarininkais kapitalistais, mes jais negalim remtis. Mums reikia turėti kitą pagrindą. Tas mūsų pagrindas turi būti ūkininkai ir mūsų bežemiai ir mažažemiai, kurie gavę iš dvarų žemės netrukus taps ūkininkais. Be to, apdalyje žemėmis mūsų darbininkus mes, labai, mes pašalinsim labai pavojingą kiekvienai valstybei e, e, dirbančiųjų nuskurdimą tvirtino Kurpavičius. Ir doros atžvilgiu jo įsitikinimu Lietuva turės naudos. Vargas dažnai išstumia žmogų į nedarus darbas, o kapitalas į prabangą ir ištvirkimą. Tad sumažinus perteklinį kapitalą ir pagerinus vargstančiųjų būvių, susilpninsim nusikalstimų šaltinius, savo piliečius doriniai sustiprinsim, aiškino būtent tos reformos sumanytojas, o vėliau jos ir įgyvendintojas ir vykdytojas, užėmęs e, Žemės ūkio reikalų ministerio vietą. Jo mintis, jeigu taip apibendrintai, buvo smulkus ūkiai, smulkus verslai ir ne monopolijos duodančios pajamas ir pragyvenimą su keliais turtingaisiais, o visi e, Lietuvos gyventojai turintys savo verslą. Ir e, tai buvo 1926-1917 e, e, metų bendras reiškinys visoje rytų, šiaurės Europoje. Tai yra, kad kur buvo carinė imperija arba kur buvo Austrijos imperija, tose respublikose, tose valstybėse šitokios arba panašios žemės reformos padėjo pagrindą uh, E, visa, visom visom valstybėm, neišskiriant Lietuvą, pavadinkim, bet tai buvo ir Estija, ir Suomija, ir Latvija, ir e, Čekija, ir e, Ukraina ir kitos valstybėlės, kurios tuo metu kūrėsi. Mes matome, kad taip susikūrė tas sluoksnis žmonių turinčių turtą, asmenį turtą, dėl kurio pastarėjai vėliau ir mirė, žuvo miškose. E, taigi, mes e, lietai periname į laikotarpį, kurį kūrė aušrininkai, varpininkai ir kiti Lietuvos vizi, vizionieriai, tai pavadinkim, regėtojai tos kitos Lietuvos. Bet vienas dalykas, ką jie sutarė, kaip Lietuva atrodė praeitį, kaip jin atrodo dabar, bet viską aiškiai apibrėžiam ateityje, ateities siekius. Ir pabaigai aš pasakysiu keletą tą įprastą e, baigiamąjį žodį, kur mano supratimu iš tikrųjų turėtumėm kaip pagrindą paimčiai dienai eidami prie ūkinių ar politinių problemų. Ir tai yra žodžiai labai paprastai. O iš tikrųjų tai ne žodis, o veiksmas tikroviai dabartį vienas su kitu siejant gyvybę. Asmenybės gritis ne proto, o atsakomybės ar matos dingimas. Bendruomenės gritis ne kivirčiai, o atsakomybės ar matos dingimas. Visuomenės gritis ne korupcija, plutokratija, o atsakomybės ar matos dingimas. Ir valstybės žlugimas ne asmenybės, bendruomenės, visuomenės gritis, o atsakomybės sarmatos dingimas. Nes ten, kur nėra sarmatos, neveikia net pati tobuliausia konstitucija ir geriausi įstatymai. Ačiū iki sekančio susitikimo.